Jā. Jūs esat priecīgi šodien? Par ko jūs priecājaties? Par to, ka Dievs ir labs. Dievs vienmēr labs. Paldies Dievam. Uh, es gribētu nolasīt vienu rakstuvietu, kas ir 2. korintiešiem 13. nodaļas. 2. korintiešiem 13. nodaļa. Un tas ir no 5. panta. Tieši vārdi. Pāvils šeit raksta draudzēji. Un šeit ir teikts tā. Pārbaudiet paši sevi vai stāvat ticībā. Izmeklējiet paši sevi. Ja vai jūs neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos, citādi jūs esat nederīgi. Bet es ceru, ka jūs atzīsit, ka mēs neesam nederīgi. Mēs lūdzam Dievu, ka jūs nedarāt nekā ļauna. Mēs netiecamies pēc tā, lai mūs uzskat par derīgiem bet lai jūs būtu labi darītāji, un mēs paliktu it kā nederīgi, jo mēs nekā nespējam pret patiesību, bet tikai par patiesību. Mēs priecājamies, kad esam nespēcīgi, bet jūs stipri. To mēs arī izlūdzamies, ka jūs topat pilnīgi. Amen. Šeit ir teikts, ka mums ir jāpārbauda sev. Mums ir jāpārbauda. Mums ir jāpārbauda, kas ir mūsos. Vai tu uzdodot sev šodien jautājumu, tā godīgi atbild pats sev, vai tu vari pateikt, vai tu esi pārliecināts, ka Jēzus ir tevī? Vai tu vari pateikt, jā, esmu pārliecināts, ka Jēzus ir manī? Esmu pārliecināts. neatbild šo jautājumu tagad. Bet pārdomā to. Tas ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi. Bet es to gribu teikt, ja tu vēl šaubies, ja tu vēl šaubies, tad tev šodien ir cerība. Tu šodien vēl var nākt dzīvā Dievu, kurš tev gaida. Tu var nākt viņu slavēt, pateikties par to, ka tu esi šeit, par to, ka tu vari būt šeit. Tā ir tikai viņa žēlstība, ka tu esi šeit. Tāpēc es lūkšu jūs, varbūt piecelsimies un lūksim. slavēsim Dievu no visu savu sirds, ar visu, kas mums ir, jo viņš ir cienīgs, viņš ir cienīgs, viņš vienīgais ir cienīgs, visu slavu un visu godu. Lūksim. Tiešām paldies Tev, Dievs. Paldies Tev, Dievs, ka mēs varam būt šeit. Paldies Tev, Dievs, ka tā ir tikai Tava žēlstība. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi liels un varens. Paldies Tev, Jēzus, ka Tu nāc šīs zemes un nomir par mūsu grēkiem. Paldies Tev, Dievs. Es Tev lūdzu tiešām, ka mēs to apzinātos, ka mēs to saprastu. Es Tev lūdzu, ka mēs meklētu Tev katru dienu, ka mēs Tev meklētu katru dienu. Tiešām, Dievs, ka mēs Tev gribētu pazīt, ka mēs Tev gribētu saprast, ka mēs slāptu pēc Tevis. Dievs tiešām dod mums šīs slāpes pēc Tevis. Mēs Tev slavējam, Jēzus, mēs Tev godinam. Tikai Tu esi viss slavs cienīgs. es vēru tevi, kungs, tu esi mans ceļš, Jēzu, katru brīdi tevi dzīvoju. Katru soli spēru tevi, kungs, tu esi mans spēks, Jēzu, katru brīdi tevi dzīvoju. svērto. Drīkst arī izkustēties. Brīvāk, jā? Mēs Dievu slavējam. Katru soli spēru tevi, kungs, tu esi mans ceļš, Jēzu, katru brīdi tevi dzīvoju. Katru soli spēru Tevī, kungs, Tu esi mans spēks, Jēzu, katru brīdi Tevī dzīvoju. Katru soli, katru soli spēru Tevī, kungs, Tu esi mans ceļš, Jēzu, katru brīdi Tevī dzīvoju. Katru soli spēru Tevī, kungs, Tu esi mans spēks, Jēzu, katru brīdi Tevī dzīvoju. katru soli spēru tevī, kungs, katru brīdi tevī dzīvoju, kungs, katru soli spēru tevī, kungs. esi tu Dievs, manā sirdī mājo tu. Es vēros visumā plašumā un raugos ūdens dziļumos. Es radīts par godu Tev arī es. Tavā līdzībā un piedaru Tev un slavēju Tevi tikai Tev izgods un slāvā. Tava godība man svarīga, Tava klātbūtne man dārgā. Tu esi Dievs, izgods un slāvā Tev, Tu esi kungu kungs, sākums un gals tevi vien slavēšu, godināšu, par taviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. esi tu Dievs, manā sirdī mājo tu. Es vēros visuma plašumā un raugos ūdens dziļumos. Es dadīts, godu tev arī es. Tavā līdzībā piedaru tev, slavēju tevi tikai Tev izgods un slavā. Tava godība man svarīga, Tava klātbūtne man dārga, Tava godība man svarīga, Tava klātbūtne man dārga. godināšu, par taviem darbiem dziedāšu, pavilēšu. Tu esi Dievs, visgods un slāva Tev, Tu esi kungu kungs, sākums un gāds. Svētīts lai tavs vārds uz zemes un debesīs, kur pārpilnībās traumes plūst. Svētīts lai tavs vārds. Svētīts lai tavs vārds, kad jūtos kā tūksnēs, kad esmu nu visu atgrūsts viens, tu svētīs, lai tavs vārds. Par to visu, ko man dāvā, tevi slavēšu. Pat ja tumsā mani apņem, tomēr sacīšu, svētīts lai top tavs vārds, un svētīs, lai tavs vārds, un svētīs, lai top tavs vārds, mūžam svētīs tavs svētais vārds, svētīs, lai top tavs vārds, svētīs, lai tavs vārds svētīts lai top tavs vārds, mūžam svētīts tavs svētājs vārds. Svētīts lai tavs vārds, kad saule pār mani spīd, un viss notiek, kā jānotiek, un svētīts lai tavs vārds. Un svētīts lai tavs vārds, kad es eju cauri ciešanām, kad sāpes tās mani lauž. Un svētīts lai tavs vārds, par to visu, par to visu, ko man priekšu. Pat ja tumsā mani apņem, tomēr sacīšu, svētīts lai tom tavs vārds, svētīts lai tavs vārds, svētīts lai tom tavs vārds mūžam svētīgs tavs svētais vārds, svētīgs lai top tavs vārds, svētīgs lai tavs vārds, svētīgs lai top tavs vārds, svētīgs tavs vārds. soir. pacel balsi, svētīts lai tavs vārds. Svētīts lai top tavs vārds, mūžam svētīts tavs svētājs vārds. Svētīts lai vēl vairāk kā līdz šīm es vēlos, kungs. Vārdiem neizteikt es vēlos vēl daudz vairāk kā līdz šim es vēlos, kungs, es vēlos, kungs vēlos vēl. Vairāk kā līdz šim es vēlos, kungs. Vārdiem neizteikt es vēlos vēl. Daudz vairāk kā līdz šim es vēlos, kungs. Es vēlos. vairāk kā elpanā, vairāk kā dziesma šī, vairāk kā sirds pūksmā. Tevi vēlos es, jau šis laiks jau iet, esi tu blākas mums, jo es nevēlos iet atpakaļ, ja dzīves tā. tādiem neizteiktas vēlos vēl. Daudz vairāk kā līdz šim es vēlos kūt, es vēlos kūt. Vairāk kā elpamā, vairāk kā dziesma šī, vairāk kā sirds pūksmā, tevi vēlos es, Dievs, šis laiks jau iet. Esi tu blakus mums, jo es nevēlos iet atpakaļ pie dzīves tās, vairāk kā elpamā, vairāk kā dziesma šī, vairāk kā sīks pūksmā tevi vēlos es, Dievs, šis laiks jau ir, esi tu blākus mums, jo es nevēlos iet atpakaļ no dzīves tā. tevi slavēju, es tevi līdz šim es vēlos, kungs, es vēlos. citāks, citāks. Man ir tavs tūlums, cik dārgs, cik dārgs. Man ir tavs tūlums. tavā svētā tuvumā. Mana sirds mieru sveitīju šajā rītā. Un nu, laikam jākāp augšā, tur ir. <coughs> Teica, ka pēdējā laika tradīcija esot runāt šeit no augšas. Tas nozīmē, ka es laikam sen pie jums neesmu bijis. <coughs> bet, bet es šajā reizē es atbraucu ar visiem savējiem kopā. Ja jūs nesatikāt vēl tad jūs varat viņus vēl satikt un, un pasveicināt un samīļot, jo <clears throat> kaut kādā ziņā kuldīgi ir tāda īpaša vieta, ja tā bija pirmā reize pēc visiem mūsu interesantajiem notikumiem un piedzīvojumiem, kad mēs padalījāmies ar kādu publiski par to, ka cik Dievs ir labs, nu, Eh, nezinu, tas jau gandrīz kā trīs gadu vai cik apakaļ, četri gandrīz, vai, ja, trīs, četri gadu atpakaļ. Un, eh, <clears throat> un tā bija tāda, un tas notika tieši kuldīgā, līdz ar to tas tāda ļoti īpaša, eh, nu, tā, katreiz kaut kā tas tā īpaši ir šeit kuldīgā. Un, un tagad, um, un tagad Tomiņš jau ir tajā vecumā, kā toreiz bija Krišjāns kurš bija lielais Dieva brīnums, ko Dievs mums dāvājis. Un tagad Dievs dāvājis vēl vienu mūsu puiku Tomiņu, viņš tur aizmugurē ar Kristīnu. <clears throat> Cik no jums bijāt toreiz, kas atcerieties, jā? Ja? Forši. Jūs variet, uh, <clears throat> uh, visādas tradīcijas iet un mainās un notiek kaut kas jauns un, un kaut kas atkal, uh, kaut kas saglabājās, bet kaut kas kaut kas notiek pa jaunam un, un kaut kas atkal aizmirstās un, un aiziet, bet uh, es jums gribēju atgādināt, ka ja, jūs, ja jums liekas, uh, nevis tas, ko es saku, bet to, ko Dieva vārds saka, tas ir labs vārds, ka tas, tas ir kaut kas labs, jūs drīkstiet piekrist tam un, un teikt amen. Amen. <laughs> ja? Eh, citās draudzēs tas ir tik ļoti, kad, eh, kad cilvēki saka amēni skaļi un, un pārliecinoši, vai ne? Un, un piekrīt. Un tas uzmu, <clears throat> uzmundrina un, un arī atbalsta to priekšā runātāju, kad ah, tad, tad es esmu uz pareizā ceļa, vai ne? <laughs> un un uh, Mārtiņš pieminēja nometni, un pirms kādiem diviem vai pat trim gadiem nometnē, uh, no nometnes pielip tāda tradīcija, kad kad mācītājs eh, Samuēls, viņš neteica amen, kad tur eh, doktors Džons sludināja, bet viņš tā sēdēja pirmā rindā un, un tā pirkst, ja? Un uh, vismaz kaut kādās aprindās tas pielep tā, ka, nu, ja es nevaru pateikt amen skaļi, ja? tad vismaz uh, tas ir tāds amen. Vai ne? Un amen nozīmē jā, patiešām es, es piekrītu tam. Ja? Bet gadījumā, ja tev liekas, ka tas vārds ir tik labs, <laughs> ka, la, nu, ka pats labākais, ja, tad var teikt arī aleluja. <laughs> un var arī aplaudēt. Ja? Un tas nebūs man, tas būs tam kungam un par, par viņu vārdu. Ja? Un, um, <clears throat> kādreiz, uh, pirms daudziem gadiem, es biju kādā citā draudzē, un mums tur viena jauna, mā, vien jauna māsa, nu kā reizēm draudzēs, cilvēki atgriežas pie Dieva. Un, un, uh, <laughs> <laughs> Un tad viņi bija tikko atgriezies pie Dieva, un, un viņi nezināja, kā draudzē uzvesties, vai ne? Kā draudzē visiem jāuzvedās ir kārtīgi un, un, un tā, vai ne? Nu, tā kā baznīcā, vai ne? Nu, nu viss tā. <laughs> un viņi, ne, viņi nezināja, viņi bija ienāks, un viņi, viņi lasīja Bībeli, un viņi dzirdēja to pirmo reizi. Varēs visu viņi dzirdēja pirmo reizi. Un reizēm viņi bija tik priecīgi par dzirdēto vārdu, jo viņi dzirdēja pirmo reizi to, ka viņi aplaudēja un viņi smējās balsī. Un cilvēki skatījās viņai virsū. Un, bet draudz bija tāda, nu, es teiktu, nu, tā kā mēs tāda, nu, tāda normāla cilvēka. Un, un ar to izturējās es sapratni. Un, un savā ziņā pat pavilkās līdzi. <laughs> un arī sāka reizēm aplaudēt un, un, un priecāties un par to dzirdēto vārdu. Bet, nu, ar laiku jau viņi arī palika normāli kristieti, tā kā <coughs> viss kārtībā. <laughs> <laughs> un, nu, tā kā mēs visi un paliekam un, un vairs nepriecājamies. Tāpēc uzšķir, uzšķirsim galatiešiem tā viena rakstvieta, ko es gribēju iesākt. Galatiešiem 4. notaļā 15. pants. Un, un Mārtiņš, kad Mārtiņš dievkalpojuma sākumā, viņš teica, jūs esiet priecīgi. Par ko jūs esiet priecīgi, viņš jautāja, ja? <clears throat> Un es domāju, mēs nebijām runājuši, un es viņam nebiju teicis, par ko es gribu runāt, bet šodienas tēmu, ja, ja Māri var, var pierakstīt, lai tu pēc tam zini, vai ne? <clears throat> šodienas tēma ir, kā paturēt prieku. Kā paturēt to prieku, ja? Jo, jo prieks mums ir. Sirdī. Dziļi sirdī. Ļoti, ļoti dziļi sirdī. <laughs> Tik dziļi, ka... <laughs> Bet viņš ir. Viņš ir. <laughs> Ziniet, ir tāda muļķīga dziesma, kredo, eh, kredo eh, kādreiz dziedāja, kad nekas nav palicis tevī. <laughs> Tad paliek tikai prieks, prieks, kas tavs ienaidnieks, ja? ne par to prieku. Runa nav par to prieku. Tad, tad galtiešiem 4. nodaļa 5. pāns Pāvils kur tad nu paliek jūs svētais prieks? Kur viņš ir palicis? Viņš ir dzīves sirdī kaut kur Viņš tur ir. Jā, es, man ir iekšējs prieks, ārējs miers un iekšējs prieks. Es iekšā ļoti priecājos tevi satikt šodien. Un, <clears throat> un mēs, nu kaut kur to var, var norakstīt, vai ne? Mēs, latvieši, te tā ziemeļa tauta, vai ne? Un, un neizrādam tā savas prieka emocijas un, un prieks. Uh, Es atļaušos nepiekrist tam. Es domāju, mēs to iemācījāmies neizrādīt savus, savu prieku un savus prieka izpausmes, jo paskatieties uz bērniem. Viņi priecājās un viņi izpauž to. Viņi kaut kur ar laiku, mēs viņi, viņi mācās piemēram no mums, vai mēs viņus kušinam un, un vēl kaut kādīgi. Mēs viņiem iemācām, ka nevajag tā, nu, varbūt pat neapzināti, vai ne? Bet mēs viņiem nu, apspiežam to prieku. Citreiz ir tā, es pārbraucu mājās, es tagad eh, pēdējā eh, aprīlī man ir iznācis ļoti daudz eh, būt komandējumos prom, es, man liekas, vairāk es aprīlī bijis projām nekā mājās, un es pārbraucu mājās, un, un Krišāns izskrien ārā uz, uz trepēm laukā zeķēm, priecīgs, tēti, tēti, ja? vai, vai lēkā pie loga, viņš lēkā gultā, Un, un, un es redzu, ne, viņš priecājās. Un viņš nevar to apslēpt, viņš priecājās. Ja? Un, uh, un tam mazam Tomiņam vispār neko nevajag. Viņam tikai vajag paskatīties uz viņu, un viņš jau priecājās. Ja? Un jūs varētu pamēģināt ar viņu. <laughs> es, es pieļauju, ka tas nav tikai manīm, bet uh, nu, varbūt, kad ar jums tā nepriecāsies. <laughs> bet, bet bērni, viņi priecājās, vienkārši viņi priecājās. Tāpēc, ka tas prieks ir iekšā un viņš ir jāsaglabā. Eh, <clears throat> ziniet, ir mīlestības vēstule Bībelē. Kurš zina, kurējā ir mīlestības? Kurš zina, kurējā mīlestības nodaļa? Skaļāk? Romiešiem 14? Ka, pirmā korintiešiem? Nevis korejiešiem, bet <laughs> pirmā korintiešiem? 13. nodaļa. Uh, tā ir mīlestības nodaļa. Vai kurējā ir mīlestības vēstule? Augstā dziesma, bet tā ir dziesma, tā nav vēstule. Bet mīlestības vēstule. Mīlestības vēstule. Tad, man liekas, ir jāmaina tēma. <laughs> Tad mums ir jālasa tā vēstule. <clears throat> pirmā Jāņa vēstule. Ja, pirmajā Jāņa vēstulē, man liekas, ir tik daudz reižu vārds mīlestība, cik visā Bībelē kopā. Nē, to es pārspīlēju. Tik, tik daudz nav. Bet, bet tā ir mīlestības vēstule, jo tur ir mīlestība, mīļie, mīlēsim, jo viņš mūs pirmais ir mīlējis. Ja? Mīlestība, mīlestība, mīlestība. Tur ir tik daudz reižu vārds mīlestība. Tā ir mīlestības vēstule. Bet vai es zinu, kurējā ir prieka vēstule? Filipiešiem. Pareizi. Eh, vēstuli Filipiešiem. Eh, un, eh, ja jūs bijāt galatiešu vēstulē, tad uz priekšu ir vēstule Efeziešiem un pēc tam ir Filipiešiem uzreiz nākamā. Un, un tās, trīs vēst, tās trīs vēstules Efeziešu, Filipiešu, Kolosiešu un tad vēl viena tāda maza, viena nodaļa Filemona vēstules, viņas visas saucās, teologi viņas ir nosaukuši pa cietumu vēstulēm. Un kāpēc viņi sauc pa cietumu vēstulēm? Tāpēc, ka Pāvils tās vēstules, apostols Pāvils, kurš tās vēstules rakstīja, viņš viņas rakstīja no cietuma, kamēr viņš atradās cietumā. Un, uh, un kā mēs zinām, ka viņš tajā laikā bija cietumā, tāpēc, ka viņš tajās vēstulēs raksta, kad es te, man te sārdze, man te apsārdze, es važās iekalts, ja? Nu, pēc tā var secināt, un, un pēc tā arī uh, mēs zinām, ka tās ir uh, rakstīts no cietuma, bet Filipiešu vēstule trešā nodaļa. Filipiešu vēstulē, trešā nodaļā, e, viņš raksta, e, kaut arī vēstule ir tikai četras nodaļas, un tas trešās nodaļas sākumā, tad, tad pašā vidū, bet Pāvels jau gatavojās beigt to vēstuli, viņš raksta beidzot vēl, mani brāļi, ja? un, un brāļi attiecās arī uz māsām, jo, jo līgava attiecās arī uz vīriem, un ja draudz ir līgava, ja es varu būt līgava, tad māsas jūs varētu būt brāļi, <clears throat> vai ne? Aha, vīri, no vīriem izskanēja, amen. <laughs> ja, tā tad beidzot vēl, mani brāļi, priecājieties iekšā kunga, to pašu jums rakstīt man nav par apgrūtinājumu, bet jums par stiprinājumu. Beidzot vēl, mani brāļi, beidzot, pašās beigās vēl es jums saku, priecājieties, priecājieties iekšā kunga. Eh, ceturtajā nodaļā vēl, <clears throat> eh, ceturtajā nodaļā, ceturtajā pantā. Atkal viņš raksta, priecājieties iekštā kunga vienmēr. Es vēlreiz jums teikšu, priecājieties. Un viņš to raksta no cietuma. Viņš to raksta no cietuma, kas nu, pilnīgi neiet kopā, ja? Eh, kas, kas to padara drusiņu vēl tādu, um, um, nu, grūtāk pateikt, vai ne? Eh, ja varbūt, varbūt vieglāk tad, ja, ja tev pašam nav prieka, tad vieglāk pateikt citam priecājies. Bet īstenībā, nu, ja tev nav, tad tu nevar pateikt arī citam priecājies. Un, eh, un, un tur patās vēl drusiņas priekš eh, pāris pantas, desmitajā pantā. Bet es ļoti priecājos iekštā kunga par to, ka jūs jau atkal esat atplaukuši gādībā par mani. Un jūs gādājat arī agrāk, bet jums trūka izdevības. Filipieši bija aizsūtījuši viņam – E, savākuši nelielu ziedojumu un aizsūtījuši Pāvilam uz Romu, kur viņš e, sēdēja cietumā, lai, viņam, lai viņš varētu tur nopirkt, e, iegādāties to, kas viņam ir, ir vajadzīgs. Un viņš ļoti priecājās. Viņš priecājās par to, ka šī draudz ir kaut ko labu izdarījusi. Viņi ir paklausījuši Dievu vārdam, viņi paklausījuši ir svētā gara pamudinājumam izdarīt. Un, un viņš saka, es priecājos iekšā kunga. Ja? Un, uh, un redz, ka tev kādreiz kāds ir, ir svētījis, vai, vai tu esi kādu svētījis. Un vienreiz bija tāds gadījums, kad, kad tas vēl bija pirms tajā laikā, kad mobīlē telefona nebija katram. Bet mobīlē telefons sāka pamazām parādīties pieejami ne tikai biezajiem, bet, bet arī parastajiem cilvēkiem. Bet arī vienalga nebija visiem. Un, bija, un ir tāds uh, eh, dievu vīrs, kurš um, tulko grāmatas. Uh, cik no jums lasiet citas grāmatas arī bez bībeles vēl? Ir kāds? Lasiet tā, ne? Un ir tāds grāmat, uh, viņu vārds manī. Esiet ievērojuši, ja? Viņu vārds manī. Un, un kaut kad, kad es biju tāds jaunāks kristietis, es pamanīju, ka visas manas mīļākās grāmatas ir izdevusi viņa vārds manī. Un tas gan bija, nu, jau diezgan pasen. Un, eh, un, pamazām, un pamazām es iepazinos ar to vīru no ogars, kurš tās grāmatas izdod, tulko pats un izdod. Bet viņi nekad nevarēja sazvanīt. Un viņš braukāja pa Latviju pats ar to mašīnu eh, savējo piekrāvu, pats tulkoja, pats izdeva, pats izplatīja. Un viņi nekad nevarēja sazvanīt. <clears throat> un, un, eh, un Dievs ielika man sirdī, un mēs ar sievu pārnēm uzdāvināt viņam mobilo telefonu. Bet tajā laikā Nu, arī šobrīd tā ir liela nauda. Bet tajā laikā tas, tas likās vispār milzīgi nav. Bet Dievs bija sveitījis un mēs varējām to izdarīt. Bet es domāju, kā tas būs, ja tagad es viņu satikšu, mēs viņam uzdāvinās, iedosim to telefonu, vai ne? Nu, kā mēs, vai ne, latvieši parasti sakam, nē, nu nevajadzēja jau, nu, nē, nu es nevaru pieņemt tā dāvanu, vai ne? E, un es domāju, nu, kā būs? Bet e, mēs satikāmies, mēs viņam iedevām, Un viņš teica, un viņš sāk slavēt Dievu, tur padās mašīnā, kā mēs, kur mēs ar satikām. Viņš slavēja Dievu, un viņš teica, paldies Dievs, tā ir atbildēta lūkšana. Ja es esmu lūdzu pēc tā telefona, un man nav, nav, un tagad man ir beidzot telefons. Un um, viss, bija, viss bija kārtībā. Mums tajā laikā vajadzēja datoru. E, tagad dators ir katram mājās. Nu, gandrīz katram. Bet, e, bet tajā laikā Dažiem bija. Un, eh, un mums arī vajadzēja, un mēs par to bijām domājuši, lai eh, kā un lūguši. Un, un kā mēs bijām devuši to telefonu, zvana eh, man viens brālis no Lietuvas, un viņš saka, zini, mēs te ar sievu tā lūdzām, uz Dievs ielicis sirdī jums uzdāvināt datoru. Un viņš teica, es braukšu cauri Latvijai, mēs braukšam uz Zviedriju, es tevi ievedīšu. Un, un viņš ieved to datoru, mēs arī – paldies viņam, protams, bet mēs slavējām Dievu. Mēs priecājāmies par to, ka mēs paklausījām. Vai ne? Dievs uzrunā ielika sirdī uzdānāt šo telefonu, eh, kas bija diezgan liela naudiņa priekš mums tajā laikā, un mēs uzdānām. Un, un mēs priecājamies, ka tas cilvēks, kas saņēma, viņš nejūtās parādnieks, bet viņš tiešām pateicās Dievam. Un mēs tā patās, mēs pateicāmies Dievam, uh, un nejūtāmies parādnieki, kad mums tagad ir e, kāds cilvēks ir paklausījis un svētījis, bet mēs priecājamies, kā Pāvils šeit saka, es priecājos iekš tā kunga, ka jūs man atsūtījāt to dāvanu, man tik ļoti vajadzēja. Jums jau, jums jau uh, arī agrāk to būtu darījuši, ja? bet jums vienkārši nebija izdevība, bet tagad jūs to izdarījāt, priecājos. Pagāja kaut kāds laiks, un, uh, un es uh, apciemoju to brāli Lietuvā. Viņš ir uh, klaipēdā mācītājs draudzē, tur vienā. Un, un es viņam teicu, es teicu, zini kā bija toreiz? Es teicu, mēs nedēļu pirms tam iesējām telefonu un nopļāvām datoru. Es teicu, zini, man ir tāds jautājums. Ko nopļāvi tu? Viņš teica, mašīnu. <laughs> ja? <laughs> un es priecājos. Es priecājos iekš tā kunga, un eh, līdz ar viņu viņš bija paklausījis un iesējis datoru un nopļaus mašīnu, jo viņam ģimene aug lielāk, un viņiem tas uh, golfiņš bija palicis par mazu, un Dievs viņus sveitīja šarām, ja? <laughs> un, un viņi varēja braukt visi, visi tagad vienā mašīnā. Uz ko mēs balstam savu prieku? Parasti. Nu tā, ikdienā, uz ko mēs balstam savu prieku? Eh, uz to, Kā mums iet? Uz to balstās prieks. Nu, es tā pa lielam gribētu teikt, ja? Kad, kādi ir apstākļi? Ja? ja man apstākļi apkārt ir labi, es esmu priecīgs. Ja man ir trūkums, jeb mani pārsteidz trūkums, jeb māc to trūkums, jeb jau ilgāku laiku es esmu trūkumā, tāda apstākļi man ir apkārt un prieks zūd. Nu, viņš nav. Nav par ko priecāties, ja? Ja, ja ir kāds zaudējums. Man eh, <clears throat> apmēram mēnesi atpakaļ es biju ceļā starp, eh, starp Liepāju un Saldz aiz skrundas, un es iekļuvu pirmo reizi mūžā satiksmes negadījumā. Ja, man izbrauc priekšā viena mašīna, kad es braucu ar apmēram 100 km stundām un izbraucu no sānceļa priekšā mašīna. Un, un es vairs nevaru izvairīties no sadursmes – Un, un es tikai paspēju saprast, kad es braucu ļoti ātri un ka varbūt būs sāpīgi. Un, un vispār viss kas var būt, ja? Es paspēju to vēl izdomāt. Nākšā brīdī jau es atsitos pret to mašīnu un, un tas baltais spilvens atsitās man pret seju. Un <clears throat> mašīna vairs nebija. Bet es izkāpu ārā un es sapratu, ka man nekas nav. Man nekas nekaiši. Es, nu, pirms es kā pārējais pakustināju galvu, vispirms, ka es varu kustināt, es pakustināju rokas, pakustināju kājas, un tā kā viss tā maš... es varēju pakustēties, un viss tā mašīna kūpēja, nu, un, un uh, es pat durus arī varēju atvērt, es izkāpu ārā. Un, uh, un es paskatījos to mašīnu, es sapratu, mašīnas vairs nav. <laughs> ja, viņa bija, nu, tur, tur vairs nav ko labot, ja. Bet, uh, bet es biju priecīgs, jo es esmu vesels. <laughs> ja? Un es sapratu tajā brīdī, Dievs ir labs un Volkswagens ir laba mašīna. <laughs> ja? ne, nu, es, nevaru, es nevaru teikt, eh, eh, es nevaru esam, noklusēt to, ka tas ir Volkswagens, jo, jo tur arī Dievs ir devis gudrību cilvēkiem, kas to mašīnu ir radījuši, vai ne? Uh, Un e, mēs esam radīti Dieva līdzībā, radoši. Mēs radam lietas, un ir cilvēki, kas ir radījuši mašīnas, un viņas radītas drošas. E, es domāju, neviens Volkswagens neglābtu e, pilnīgi visās situācijās. Tāpēc es ticu, ka Dievs ir labs, un Dievs bija tas, kāpēc es esmu šeit jūs priekšā vienā gabalā. Ja? Eh, es tajā dienā braucu mājās, es iebraucu Rimī un es nopirku cielaviņu. Man vajadzēja teikt tā, es nopirku vislabāko torti. Un tad jautāt jums, kura ir vislabākā torta? <laughs> Eh, un es nopirku cielaviņu un mēs brādzām mājā, es pārbraucu mājās un es teicu svinam. Mēs šodien svinam jo es esmu dzīves. Un, un es tikai pēc tam domāju, deņ, nu, labi, es braucu ar kādu simts, es paspēju varbūt nedaudz nobremzēt līdz kādiem 90, bet es ietriecos stāvošā mašīnā, ja? kas, kas pēkšņi radās man priekšā. Un, un tas trieciens bija ļoti spēcīgs. Viss, kas varēja gadīties, vai ne? Un, un viss, kas arī līdzīgās situācijās notiek. Bet, Bet es tikai drusciņi sasitu rokas un ceļus un, un nekas, jā. Es esmu sveiks un vesels un slāvu Dievam. Zaudējums. Jā, mašīnas vairs nav. Bet Dievs izrādījās tik labs, ka tajā pašā dienā uh, mans uh, jaunais darba devējs uh, teica, tajā pašā nezinot par to, viņš teica, es esmu nolēms eh, tev iedot darba mašīnu. Un es eh, tajā pašā dienā jau tiku pie jaunas mašīnas. <laughs> ja? un, eh, un Dievs vispār tāds brīnums dara un, un tik labs ir, kad te ir zaudējums, te ir bailes, te ir neziņa. Un te ir atkal ieguvums un te ir prieks. <laughs> ja? Bet tas prieks, viņš pat nepaspēja pazust. Jo es tajā brīdī arī priecājos, ka, hei, es esmu dzīves. Man pat nekas nav. Man pat nekas nesāp, ja? es pat neesmu. Atbrauc policija un viņi saka, vai tiešām nevajag izsaukt ātrā palīdzību. Vai tu kaut ko neslēp, ja? vai varbūt tu, nu, sakot zobus un, nu, kā kārtīgs vīrs, un ne? Eh, nesaka, ka tev sāp. <laughs> varbūt, bet, eh, bet nē. Mēs, mēs to prieku balstam uz to, kā mums iet. Bet tā nevajadzētu būt. Pāvils bija cietumā, un viņš priecājās. Un viņš saka, priecājieties. Un Bībelē ir rakstīts, priecājieties. Zin, kāpēc? Kāpēc Bībelē ir rakstīts, priecājieties? Nu, kā jūs domājat? Kāpēc? Mārtiņš teica, kad viņš ieraug mani, viņš atcerās nepadodēs bija tāda vēsts eh, kaut kāds gads, gadu vai, vai pusotra, divas apakai, es teicu, veči nepadodās. Kāpēc Bībelē ir vārds nepadodies? Tāpēc, ka? Turpiniet, tāpēc, ka mēs gribam padoties. Kāpēc Bībelē ir tik daudzās vietās rakstīts nebaidies, nebīsties? Kāpēc Dievs saka nebaidies? Kāpēc? Tāpēc, ka mēs baidamies. Nu, jā, nu. Kāpēc Bībulē rakstīts priecājies? Tāpēc, ka mēs nepriecājamies. <laughs> Dievs saka to, ko mēs nedaram. Ja mēs to darītu pa daudz, tad Dievs te nesapriecājieties. Jūs nesapriecājieties, ja? Jūs vēl neziniet, kādā tiesā jūs nāksiet. <laughs> ja? bet, eh, <clears throat> bet kaut kā es to nelasu. Es nelasu, ka Dievs saka, baidies, ko tu te smaidi, baidies, <laughs> baidies Dieva. Nē, viņš saka, priecājies. Un viņš saka, nebaidies, nebaidies. Pat Jēzus baidījās, kad viņš bija iedzemenis dārzā. Viņi tur ir rakstīts, viņš svīda baila sviedrs, ja? Asins sviedrs, viņš, viņš bailēs bija. Nāvas baili pārņemts, viņš svīda, uh, ne? Tātad, nu, ja jau pat Jēzum, vai, Jēzum, Dievam vajadzēja sūtīt eņģeli, lai stiprinātu Jēzu, kad viņš baidījās, ja? Un loģiski, ka viņš baidījās, jo viņš jau zināja, kas viņam stāv priekšā. Tad, kad viņš bija debesīs un viņa ar tēvu izštukoja to plānu, kā tevi un man glābt, Tas viss izklausījās brīnišķīgi. Tad, kad pienāk tā stunda, kad tev jāstājās ir e, un, un jāiet tām visām mokām cauri un ka tev sitīs un, un pazemos un, un piestīs krustā un vēl beigās uzkraus visas grēks virsū. Un tēvs vispār novērsīsies, kad tas brīdis pienāk, tad, ja es teicu, a, nevaram kaut kā savādāk sarunāt. Ieslēdzās viņa cilvēciskums, ja? jo viņš bija cilvēks. Jēzus bija cilvēks. Viņš bija Dievs, jā, bet viņš bija cilvēks, un viņš bija miesā tajā brīdī cilvēks. Un loģiski, ka viņam uznāca šaubas, viņš teica, varbūt ir plāns B, varam varbūt kaut kā izdomāt savādāk ātri. Un tēvs neko nesaka, un viņš teica, nē, nē, nē, ne jau, ka es esmu nobijies, ne jau, ka es to nedarīšu. Es to darīšu, lai notiek tavs prāts, lai notiek tā, kā tas bija. Ja? Tāpēc Jēzus teica, tavs prāts, lai notiek. Ja? Bet viņš pirms tam prasīja, varbūt to biķi ir kaut kā varam. Uh, par to prieku. Romiešiem uh, 12. nodļā, otrais pāns. Uh, tur ir rakstīts, ka uh, <clears throat> romiešiem ir atkal bišķi uz apakaļ. Ja? No, no tās filipiešu vēstules uz, uz, uz atpakaļ ir uh, Efeziešiem, <clears throat> Galatiešiem, Korintiešiem, 2, 1 un tad Romiešiem. Eh, ja jūs esiet apustuļu darbos, tad tas jau ir pat bišķi pat tālu. Aiz apustuļu darbiem ir vēstule romiešiem. Un tur 12. nodaļā, 2. pantā, teica, un netopiet šai pasaulē līdzīgi. Necentieties nokopēt šo pasauli. Necentieties līdzināties un darīt visu tā, kā to dara pasaulē. Jā, pasaulē to dara tā, un visticamāk, visbiežāk tas ir pilnīgi savādāk nekā Dievs to ir paredzējis. Nevienmēr, bet ļoti bieži, ja? ļoti bieži. Uh, <clears throat> bet pārvērtieties, nedlīdzināties pasaulē, kurā mēs bijām un kurai mēs jau tāpat esam līdzīgi. Piedzimuši tur, izauguši, cits ilgāk, cits mazāk, ja? bet uh, Un mums jau tik daudz ir iekšā no tās pasaules, kad, eh, kad mums pat īpaši nevajag eh, iespringt, lai kopētu to pasauli. Mums tikai vajag eh, ļauties, pat nevajag uz to censties. Bet pārvērtieties, atjaunodamies savā sirds prātā. Mums tur ir rakstīts garā, ja? bet garā, ja mēs esam atzimuši, tad mums nav jāatjaunojās, bet sirds prātā – Jo ar prātu mēs saprotam. Lai pareizi saprast, kas ir Dieva griba, tas, kas ir labs, tas, kas ir tīkams, tas, kas ir pilnīgs. Tev ir jāatjaunojas savā prātā, lai pareizi saprast, kāda ir Dieva griba. Eh, vecajā derībā, <clears throat> tajā vietā Bībelē, kur jums tāds tīrāks lapas ir, varbūt pat vēl salipušas vienu otru kopā – Tur ir tādas cefanijas grāmatas, cakarijas grāmatas, eh, nu tādi visādi sarežģītie nosaukumi. Un, eh, un tur cefanijas grāmatā, eh, ja jums neizdodas atrast ne pēc satura rādītāja, ne, ne citādi, jums liekas, ka jums Bībelē viņi nav, variet sameklēt vēlāk, es jau esmu ušķīris un tāpēc lasu un klausies, tas ir atjaunojies savā prātā, tas nekas jau nevar atrast. Es lasu tagad priekšā, <laughs> ja? sameklēsiet pēc tam lai, ja jūs gribētu pārbaudīt, un pārbaudiet, ka tur tā ir rakstīts. Eh, Dievs saka, jo tas kungs, tavs Dievs ir pie tevis, tavs spēcīgais glābējs. Viņš priecājas par tevi. Viņš par tevi ir mīļš, viņš tev piedos un, un liks skaļi izpausties un skaļi izpaudīs savu prieku par tevi. Dievs ir priecīgs un viņš priecājās par tevi un viņš skaļi izpaudīs prieku par tevi. Iedomājies, Dievs priecājās par tevi. Atcerieties, eh, kad Jēzus stāstīja līdzību par pazudušajām avīm, eh, jeb, nu, par pazudušo avi, ka 99, no, 99 ir eh, aplokā, viens noklīst, tad iet gan smeklēt, un tāpatās, un viņš atrod to un atnes apakai, un, un tur Jēzus saka, un tāpatās ir lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kurš atgriežas pie Dieva, ne? Eh, debesīs ir prieks, ka tu atnāc pie Dieva, ka tu esi atnācis pie Dieva, jo ka tu sev var saukt par Dievu bērnu, ka tu esi nostājies uz Dieva ceļu, ka tu esi tagad viņa bērns, ka tu esi Jēzus un brālis, ka tu esi viņa līdzmantinieks. Dievam jau ir prieks. Kad es pārnāku mājās, pēc komandēm pārbraucu mājās, iebraucu sētā, un Krišjāns izskrien, labi, Hannai te ir 12 gadi, ja? viņa vairs neskrien man tā pretī. <clears throat> Bet nu šeit tad ielien klēpī tomēr. Un, uh, un tāds interesants vecums ap to laiku. Ja. Ik kā tēti, un it kā tomēr vēl vajag. Ja. <laughs> bet, bet Krišāns, jā, yeah, viņš izskrien priek, priekā pretī. Un es arī eh, pat citreiz neņemu no mašīnas ārā kaut kādas lietas, bet aizskrienu viņam pretī. Tāpēc, ka viņš ir priecīgs, man ir prieks. Un, un tas ir tas, varbūt, kad jūs jau to esat ievērojuši. Eh, kamēr man pašam nebija bērni, es to nebiju ievērojis. Tagad, kad man jau tie bērni paliek, vien lielāk, es ieraugu, piemēram, eh, Kristaps Āboltiņš bija atbraucis pie mums Liepājā kaut kādu mēnesi apakai. Un agrāk viņš ir ļoti dedzīgs un priecīgs, vai ne? Jūs pazīsiet Kristu Pāvaltiņu, ja? Ne? Viņš ir priecīgs eh, Dieva vārda eh, sludinātājs, un, un, eh, <clears throat> un man viņš ļoti patīk. Un tagad viņš atbrauc pēdējā reizē, un viņš saka, un viņš sāk stāstīt šos piemērus par bērniem. Un man jāsmaid ir, ja? Jo es atceros, ka tā ir ar visiem, ar visiem, kas stāv priekšā, un ar visiem, kas stāsta Eh, un parāda divu vārdu, ja, un mēģina atklāt. Tajā brīdī, kad tev pašam ir bērni, tu ieraugi, ka, ā, tēvs, jā, es tagad sapratu, ko tas nozīmē, vai ne? Ka tev pašam ir bērni. Kamēr tev nav, tas viss ir tā, tā, tā, Dievs saka, tā saka, tas kungs, tā stāv rakstīts, vai ne? Bet tad, kad tu pats sa, sa, tu saproti, ah, jā, es tad saprotu, kā Dievs priecājās par manīm, jo es par to savu bērnu tā priecājos. Kāpēc, Bībulē, kāpēc Jēzus teica, tēvs? Pirms tam vecajā derībā nebija tēvs, Dievs bija kaut kas, ne? un Jēzus atklāja tēvu. Viņš teica, mēs ar tēvu, jeb mūsu, kā, kā jālūdz ir, kā pareizi jālūdz ir? Mūsu tēvs, ja? Ja Pāvils raksta romiešu vēstulē, kad, kad gars saka, aba tēvs, ja? Tēti, papu, Ja? Nu tādiem vārdiem, kad eh, mīļais pāpu, ja mīļo tēti. Un, eh, un tad, kad tev ir tie bērni pašam, ne, tad tu saproti, ā, es tad sapratu. Un ne, es sapratu, kāpēc Dievam ir priekš pa manību. Un kāpēc viņam nevajag, ka es tur bikses par galvu pārvelk pāri, ne, un, eh, un lai viņam izpatīkt. Viņam pietiek tikai ar to, kad es izskrienu uz eķiem sētā. <laughs> Viņam, viņam ar to pietiek, viss. Ja viņš jau kūst, <laughs> viņš jau skrien pretī. Vai viņam patīk, ka viņam neklaus? Vai man patīk, ka man neklaus? <laughs> Nē. Vai Krišņāns kādreiz nav dabūjis pa dupsi? Ir. <laughs> Vai ne? Vai viņš, vai viņš saskarās ar kaut kādu disciplīnu? Saskarās. Paprasiet viņam. Bet paprasiet viņam, vai viņam ir mīļš tēts. Un viņš pateiks, jā. Es tā esmu domāju. <laughs> es domāju, ka jā. Galatiešu vēstulē, 5. nodaļā un 22. pantā, un mēs jau tur tajā galatiešu vēstulē bijām, tur rakstīts ir par, par svētā gara augli. Un tur rakstīts ir, ka svētā gara auglis ir mīlestība un nākošais uzreiz ir prieks. Svēt, un tur ir pavisam deviņas izpausmes tam auglim. Bet svētā gara auglis ir prieks. Un auglis ir tas, kas uh, ienākās uh, nu, pats no sevis. Vienkārši, ja tu ļauj, ja tu esi zars pie, pie vīna koka, tad auglis, mīlestība, prieks, lēnprātība un visas tās pārējās lietas, kas tur ir uzskaitīts, viņas ienāksies pašas par sevi. Mīlestība, un prieks. Jāņa evaņģēlijā Jēzus teica 15. nodaļā 11. <clears throat> pantā, viņš teica, es jums šos vārdus esmu runājis, lai jūsos būtu prieks, lai jūsos būtu mans prieks. 15. nodaļā 11. pantā. Jēzus saka, tos vārdus, ko es jums saku, tāpēc, tāpēc vajadzētu būt tā, ka jūs dzirdiet to vārdu par Dievu, ka jūs dzirdiet to vārdu par to Jēzus Kristu, ka jums ir jāsmaida ka tas dod prieku, ka tu uh, dzirdi to vārdu par Dievu un ka tu tavs prāts atjaunojas un saprot, ak, tad tāds ir Dievs. Un kad tu sāc smaidīt, un kad tu sāc priecāties, ak, tad viņš ir tēvs, viņš ir tētis, un viņš priecājās tā kā es priecājos par sevi, viņš tā, tas ir lieliski. Kurš piekrīt? Mēs, mēs jau esam kurzemnieki, es jau jūs saprotu. <laughs> ja? bet, bet mēs drīkstam priecāties. Vēl saka, priecājieties. Dievs saka, es līk, viņš skaļi izpaudīs savu prieku. Eh, citreiz kāds, citreiz cilvēks saka, ka, oh, es atceros, mana oma kādreiz teica, pērkons, ka bija, Dievs rājās. Jā, ja? kurš vēl tādu ir dzirdējis, ja, ka veco Dievs rājās, redz, Dievs rājās. Nu, tad iedomājies, ja viņš tā rājās, tad iedomājies, kā viņš skaļi izpauž prieku. <laughs> ja? ja viņš tā rājās, tad, tad kāds ir? Tad es domāju, ka vismaz tāds pats pērkons. <laughs> un ja viņš, kad jūs ieraugat, kad jūs ieraugat varavīksni, ko jūs, kas jums nāk prātā? Sākiet skaļāk, es nevaru sadzināt. Kad jūs ieraugat varavīksni, kas jums ienāk prātā, kur doma? И по радуге промчаться на коне. to atcerās tikai tie, kas bija bērni 70. 80. Nē, bet no, nopietni, kas jums nāk prātā, ka jūs iedomājaties varavīgs? Jēzus, Mūzus, derība, nos, grēku plūdi. Ja? Un, kad Dievs pateica, es ar tu ielikdams varavīgs un debesīs, viņš es vairs nekad neiznīcināšu plūdos. Ja? Tāda plūda vairs nebūs. Un, eh, un tā ir. Un man arī tā ir. Un tas ir tāpēc, ka mēs esam lasījuši un mēs esam varbūt mācījuši svētdienas skolā, varbūt kāds ir pats mācījies to svētdienas skolā. Bet es tev saku, nākamreiz, kad tu dzirdēsi pērkonu, pasmaidi. Nākamreiz dzirdēsi pērkonu, pasmaidi. Atceries, Dievs skaļi izpauž prieku par tevi. <laughs> pasmaidi, jo Dievs izpauž savu prieku par tevi skaļi. Filipiešu vēstulē, pa, pa, paskatīsimies vēl, es, <clears throat> mēs bijām daži, mēs bijām daži brāļi e, tādā, e, mācītājs Agris mums bija sapulcinājis kopā, arī Mārtiņš tur bija, <clears throat> e, mēs bijām, kur viens cits Agris stāstīja par, viņš mums mācīja homelētiku, un <laughs> es speciāli lietoju to vārdu, lai lai nesamulsinātu jūs ar eh, eklozoloģiju un satiroloģiju un citām teoloģiskiem <laughs> terminiem, ja? <laughs> um, viņš mācīja, homelētika tā ir mācība par to, kā sludināt Dievu vārdu. Un, uh, un viņš mācīja, ka vēlams ir trīs, četras, nevairāk kā piecas rakstvietas. Man liekas, ka man jau es esmu izsmēlis šo limitu jau dubultā, uh, Bet man ir vēl dažs rakstīts. Ja, ja jūs ziniet, ja, jūs, eh, ja jums patīk Pauls, tad es esmu tikai eh, desmitā daļa no tā. Jūs ziniet, Paulam vienmēr ir 38 rakstīts vai vairāk. <laughs> ja? Bet tas ir labi, jo dievkalpojumā, kur tad vēl, lai tu dzirdētu to dievu vārdu? Nu, jā, tu var klausīties kristīgo rādio un, un tur vēl dzirdēt. Varbūt, ka tu klausies kaut kur YouTube vai kaut kur vēl, uh, Eh, un tad tu vēl var kaut kur dzirdēt, bet, bet savādā, kur tu vēl viņu dzirdēsi? Ja ne svētdienā, dievkalpojumā, vai ne? Eh, Filipiešiem 4. nodaļā 8. <clears throat> pāns. Eh, Atjaunotamies savā prātā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba. Romiešiem 12.2, ja? Un uh, Filipiešiem 4.8. Beidzot vēl brāļi ir pagājis uh, divas nodaļas gandrīz tālāk, un Pāvils vēlreiz saka, beidzot, ja? Pirms tam viņš teica trešajā pants, trešo nodaļu sākot, viņš jau teica, beidzot, ja? Vēl, beidzot, vēl man brāļi priecājieties. Un vēl labu gabalu uz priekšu, viņš saka, beidzot vēl brāļi, ja? Beidzot, beidzot, es turpinu beigt. <laughs> es turpinu beigt jums šo vēstuli. Ka, um, beidzot vēl brāļi, kas vien ir paties? kas ir svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava. Ja ir kāds tikums, ja ir kas cildināms, par to domājiet. <clears throat> Tāds Dieva vīrs, kurš, no kura es esmu diezgan stipri ietekmējies, um, um, un kur man vienreiz arī bija tas gods pat tulkot, uh, Bills Johnsons, viņš teica tāds vārds, viņš teica, es nevaru atļauties domāt par to, kas nav no Dieva. Es nevaru atļauties, ja, ja citiem vārdiem varbūt teikt tā, es nevaru atļaut savā prātā domu, kura nav no Dieva. Es nevaru to atļauties. Uh, es saprotu, ka tas ir baigais līmenis. Tas ir baigais līmenis. Bet Ir uz ko tiekties. Ir uz ko tiekties, ja? Kad, kā pā, brāļi, beidzot vēl, es jums pateikšu, pa ko jādomā ir. Kādas domas mums ienāk prātā? Paldies Dievam, ka jūs neziniet, kādas man ienāk domas prātā. Bet svarīgi ir, ka tās domas, kuras tev ienāk galvā, ka tu viņas nesāc, ka viņas, um, angliski ir tāds labs vārds, entertain, ka tu neizklaidē viņas, ja? ka tu eh, nepaņem to domu un tu viņu nesāc izklaidēt. Jeb, nu, barot viņu, ja? Jo <clears throat> eh, Salmana pamācībās 23. man liekas nodaļā ir tāds pāns, viņš latviešu gan ir iztulkots drusiņā savādāk, bet tur ir rakstīts, tur tā doma ir, eh, citos tulkojumos ir tāda, ko cilvēks domā, tas viņš ir. Nu, es tā ļoti novienkāršoju, ja? Ko cilvēks domā, tas viņš ir. Un uh, ko domā tu? Vai tu domā to, kas ir paties, kas ir svēts, kas ir taisns, kas ir šķīsts, kas ir patīkams, kam laba slava, kam ir kāds tikums, kas ir cildināms, vai tās ir tās lietas, par ko tu domā? Ja nē, tad pamēģini domāt par to. Pamēģini neatļaut eh, domām, kuras nav no Dieva, eh, izklaidēt savā prātā. Protams, ka viņas ienāk. Es domāju, ka varbūt jums ienāk mazāk kā man. Uh, bet, nu, ja nu jums tomēr ienāk tādas domas galvā kaut kādas, ja, neizklaidējiet viņas. Nekavējieties pie viņām, ja. Uh, un redz, kur ir mēraukla. Vai tā ir patiesība, vai tā nav patiesība? Vai tas ir kaut kas svēts, vai tas nav kaut kas svēts? Vai taisnīgs, vai šķīsts, vai patīkams, vai kam ir laba slava? Vai tas ir kaut kas, kam ir laba slava? Ja tas ir kaut kas, kam nav laba slava. Ja mēs atjaunojamies savā prātā, tad mēs pareizi saprotam, kā Dievs uz lietām skatās. Ja mēs atjaunojamies savā prātā, te patās aiz Filipiešu vēstules ir eh, vēstule kolociešiem. Vēl viena, <clears throat> vēl viena vēstulē, ko Pāvils raksta no cietuma, un tur pirmajā nodļā rakstīts, eh, droši vien, ka šito jau būsiet dzirdējuši, jo viņš, un viņš ir domāts Jēzus šeit, ja? viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. Viņā tas ir Jēzu. Jēzu radītas visas lietas. Jēzu ir radītas visas lietas, iedomājies. Debesīs, tur augšā un virs zemes. Redzamās, un ne tikai redzamās, bet arī neredzamās. Gan troņi, gan kundzības, gan vars, gan vars. Viss ir radīts caur viņu un uz viņu, uz Jēzu. Bet viņš pats ir pirms visa. Un viss pastāv viņā. Tas nozīmē, nu vienalga ko, nu iedomājies, vienalga ko, koku. Paņem koku, tu viņu pārzāģē, un tur ir jēzus iekšā. <laughs> ja? Nu tu tur viņu var, nu ne, ne fiziski vai ne, saprot, bet tu vari atrast Kaut kādā veidā zinātnieki, droši vien pētnieki, mikrobiologi vai vēl, vienā paņem akmeni, sasit viņu, attais vaļā un tur ir jēzus. Arī tur viņš ir bijis klāt. Uzlido kosmosā, aizlido uz mēnesi, paņem mēnesi akmeni, atved viņu uz zemes, pāršķēl, skaties, arī tur viņš jau ir bijis. Nolaidies okeānā. Cilvēki saka, kad eh, kas liekas neapturami. Nu, nu, nu, nu, mūsdienās jau viss ir atklāts. Bet ja tā padomā, cik okeāns ir milzīgs, es eh, tagad aprīlī divreiz ar prāmu, ne trīsreiz ar prāmu šķērsoju Baltijas jūru. Nu, tā Baltijas jūra ar tā nekas ir. <laughs> ja? Izbrauca to kuģīt un krastu nevar redzēt vairāk. Nevienu, ne otru. Ja? Un uh, um, Vilnīši arī ir. Nu, tā. Bet uh, man, ir, man ir bijis iespēja būt arī Karību jūrā, un tur ir, tur ir kārtīgi viļņi. Bet, uh, bet tā ir tikai jūra, un Baltijas jūra vispār, es tur skatījos tādu karti kuģi, uh, kur ir atzīmēti dziļumi. Un es tur dziļāk pa 120 metriem neatradu. Baltijas jūrā, ja? Pārsvarā tā 50, 60 metri. Nu, ja tā padomā, cik ir 50, eh, 60 metri, vai ne? Un pat cik 100 metri? Uz to milzīgo ūdens platumu, ja? Tas nekas nav. Bet, eh, un tad iedomājas okeānu. Baltijas jūras pasaules karts ir tāds, nu, pat peļķi tā nav tāds slapjumiņš, jā. Ja? No divīmais okeāna. Un kurš var pateikt, ka tur viss jau ir zināms? Ka tur viss ir izpētīts, ja? Man nav, es pat kaut kur lasīju, ka joprojām atklāja jaunas dzīvnieku sūgas, joprojām atklāja visu kaut ko, ja? joprojām atklāja. Un, eh, nu, atklāja jaunu astoņkāju sugu vai septiņkāju atkalāja, ja? <laughs> es nezinu, bet atklāja kaut ko tādu, kas nav. Un skatās, Jēzus arī tur ir bijis klāt jau. Jo pēc Dieva vārda viņā radītas visas lietas. Visas, ja. Vienalga, kas ir, tur jau ir. Viss jau ir Jēzu. Un Jēzus jau ir bijis klāt. Nav tāda situācija, kur tu var nonākt, kurā Dievs jau nebūtu bijis klāt. Kur viņš, kur, kur tagad tu esi tādā situācijā, un Dievs saka, op, Un tagad gan es nezinu, ko darīt. ja? Tu varbūt nezini, ko darīt. Es nezinu, ko darīt. Bet uh, Dievam tāda situācija nav. Viņš jau tur ir bijis, viņš jau tur ir, un uh, viņš to zināja. Viņš jau bija sagatavojis man citu mašīnu vietā. Vai viņš nevarēja novērst, ja tam bija tā jānotiek? Es nezinu, man Man pat tas tā īpaši neuztrauc. Es esmu vienkārši priecīgs par to, ka tas viss beidzās tā, kā tas beidzās, un īstenībā tagad pat ir labāk nekā bija pirms tam. Tātad Dievs ir labs, vai ne? Un, eh, un arī toreiz mēs, mēs, mēs zaudējām, mēs zaudējām eh, bērniņu, kur mēs gaidījām, un tagad Dievs ir Dievs jau divus puikas no tā laika. Ja? Nu, nu, ko es varu pateikt? Nu, tikai to, ka Dievs ir ļoti labs. Kāds piekrītam? Vai ne? Un tā ir. Divas praktiskas padomas jums grib par to prieku pateikt. Protams, es jau šo to esmu pateicis, <clears throat> kad domājiet. Par ko jūs domājat? Domājiet, par ko jūs domājat. Un ļaujiet, neļaujiet, neizklaidējiet tās domas, kas nav, neatbilst tiem kritērijiem Filipiešu vēstulē, ja? Uh, un domājiet par to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs un par tām lietām. Bet uh, divu praktisku padomu. Kā paturēt to prieku? Kā paturēt to prieku? Atrod par ko pateikties. Ja? Atrod par ko pateikties. Tu redzi, tev apstākļi, piemēram, ir tādi, jo mēs sākumā novienojāmies, ka to priekus vai nu tev dod vai ņem uh, apstākļi. Vienalga, kas tas ir. Ja? Tur nu, viņas var sadalīt tos apstākļus. Zaudējums vai bailes vai neziņa vai, vai trūkums vai uh, bagātība vai pārpilnība vai, vai ne, daudz, daudz tie faktori ir, bet tas viss ir paiet zem vienu virsrakstu apstākļi. Un tie vai nu tev dod vai ņem tavu prieku. Ja tu neesi tā stabili iekš Dieva prieka, ja? ja tu esi tā stabili iekš tā prieka, kas ir no Dieva, un tas, ko tev Jēzus dod, tad, tad tie apstākļi tev varbūt sašūpos, bet viņi tev neizkustinās. Viņi tev sašūpos, noteikti sašūpos. Ja, ja tev nesašūpo kāds tu cilvēku zaudējums, tad tu esi cietsirdīgs. Tas sašūpos. Un tev nav jāpriecājās, ka tu esi zaudējis tuvinieku vai jāsmaida un jātēlo baigi priecīgais. Ja es teicu, raudiet ar tiem, kas raud un priecājieties ar tiem, kas priecājās. Bet labā ziņa ir tā, ka tas prieks ir pastāvīgs un paliekošs. Bet uh, rūpes, raizes, bailes, zaudējumi, um, grūti brīži, viņi ir pārējoši. Tie ir pārējoši līdzīgi kā ar tums. Ja? Kā viens uh, nesen dzirdēja, ka tumsa nav. Tumsa reāli kā tāda nav. Ir vai nu gaisma, vai nu gaisma nav. Bet tumsa nav kā tāda. Ja? Un es domāju, ha, vai tikai ar prieku nav līdzīgi? Kad ja tu skaties no Dieva perspektīvas, tad ir tā, vai nu tev ir prieks, vai nu tev prieka nav. Bet tev nav bēdas vai, eh, vai eh, depresija, ja? Eh, populārs vārds, un, un noteikti cilvēki ar to ir saskāršies, bet ja varbūt tā pāanalizē dziļāk, tad depresija patiesībā ir prieka trūkums vai cerības trūkums. Un cerība ir Kristus, ja? Ja tev nav Kristus, ja tev nav prieka, tajā brīdī ir iespējams tas stāvoklis, kas saucās depresija, vai, vai, <clears throat> vai tā. Bet, bet ja tas ir, tas ir pārējošs. Tas ir uh, e, 23. psalmā, ja, tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka, un tā tālāk. No, pat viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidru ūdens, ja? uh, bet um, angliskajā tulkojumā ir teiks, viņš mani vada zaļajās ganībās, viņš man liek apgulties Eh, tajās ganībās. Viņš man liek apgulties, atlaisties, ja? tur tu apstājies. Pat, ja es ietu cauri, pat, kad es eju cauri nāvs ielējai, ja? eju, nevis apsēžos, nevis apguļos, bet eju cauri. Tas nozīmē, ka var būt un ir – tie brīži, ja? Es nesaku, kad uh, vajag staigāt visu laiku smaidīgam uh, pat tad, kad tev nav par ko smaidīt, ja? Pat tad, kad nevis, nevis nav par ko smaidīt, bet pat tad, kad tev ir uh, smags brīdis, ok, tā var būt. Un, un es paraudēšu tā kopā ar tevi, vai ne? Vai tu paraud kopā ar kādu, ar kur ir jāparaud. Bet tas ir laiks, kuram tu izai cauri, tu izai cauri tai tumšai ielai Un tur atkal tālāk ir prieks. Un viņš ir, viņš ir bijis visu laiku. Tikai tev ir bijis kaut kas, kas ir uh, sakratījis tev, sapurinājis, sašūpojis tavu dzīvi tā, kādā brīdī. Bet, ja tu esi Jēzu, tad tas prieks ir tas, kas tur, tu, viņš jau tur ir. Viņš jau ir visu laiku, tikai tev tajā brīdī ir kāda emocija, kas ir drusiņa nomāc tev vairāk. Eh, es dzirdēju par kādu mācītāju, kurš arī viņš, viņš stāstīja to liecību, kad viņi bija, viņi bija eh, ar sievu eh, savilkuši visu tur mēnešu rēķinus un visu un saskaitījuši un maksājumus, taisījuši maksājumus un visu un skatās, nepietiek. Nevar nomaksāt rēķinus. Pietrūkst priekš tā, pietrūkst priekš tā, nes, nesanāk tur. Viņi saprot, ka, nu, Dievs, tev vajadzēs brīnumu. Un viņi sāk pateikties. Un sāk, Dievs, paldies, ka mums ir virtūs galds, kur mums uzdāvināja kādas dienā. Dievs, paldies, ka mums ir kur palikt, ka mēs dzīvojam mājā, ja, ka mums ir silts, ka mums ir jumts virs galvas. Dievs, paldies. Un, viņ, un viņš, tas mācījājs teica tā, mēs sākām tā kā, zinu, pa ko es pateicos. Es Dievam pateicīgs par to. Jā, es arī. Bet zinu, par ko es pateicos? Es pateicos par bērniem. A, zinu, par ko es? Es pateicos, ka viņi veseli. A, zinu, par ko es? Es par to, ka... Un, un viņi sāk šitā te. <laughs> ir, kā, ir kā tāda rotaļa, ir kā tāda spēle, ja? Bet viņi sāk pateikties. Un viņi teica, 15 minūtes mēs apmētājāmies ar pateicībām. Un, uh, un tas rādīja pilnīgi, tas mainīja visu atmosfēru mājās. Un, uh, un Dievs atrisināja visas vajadzības kā viņš savā vārdā ir teicis. Bet es sākās ar pateicību. Atrod par ko pateikties, un tas ir pirmais solis ceļā uz prieku, kurš tev, ja tev ir, ja tev ir dzīves vētrs, ja, sāk izšaubīt vai kaut kas, atrod par ko pateikties, tas palīdzēs tev palikt balansā, noturēt to līdzsvaru un neapgāsties. Atrod par ko pateikties. Un zini, lai tev pateicība nav tāda, Paldies, ka man nav tik slikti kā viņam. <laughs> Ā, Dievs, paldies, varēja būt vēl sliktāk. <laughs> ja? Jeb, oj, pasties, man jau nav tik traki kā tam, ne? Ja, nē, <laughs> neskaties, nesalīdzina ar citiem, ja? Nesalīdzina ar citiem. Pateicies par to, kas tev ir. Un tu, un sāks pateikties un redzēs, cik daudz tev ir cik daudz tev ir. Tajā brīdī, kad tu sāc pateikties, tajā brīdī tu Dievu un Jēžu atgriez atkal viņa pareizajā vietā. Uh, es neesmu nekad neesmu burājis. Neesmu arī pārliecināts vai gribu. Bet, uh, bet es esmu reizēm skaties un es domāju, ka tas jahts, tad tie Viņi citreiz vējā iet pilnīgi gandrīz vai tā šķērsām. Un, un pa to ūdeni, vai ne? Bet neskar. Bet es saprotu, ka tur veči tajā otrā, otrā, uz otrās malas balans tur, vai ne? Un, un tur, lai tā laiva nenokrīt, lai tā, tā būra. Bet es saprotu tā, ka tad, kad būra pieskarās ūdenim, tad ir viss. <laughs> ja? Ja, ja jūs kāds e, esiet burātājs vai esiet burājs vai, vai ziniet kaut ko, tad, tad e, pasakiet tā skaļāk, amen, lai es nerunāju šeit muļķi, nu, ka es nerunāju muļķības, ja? Ja nē, tad varbūt kāds man var palabot, vecīt, neko nesaprot. Paulam, vo, jāpapras Paulam, viņš varētu zināt. Bet tajā brīdī, kad tā bursa sit, pieskarās ūdenim, tad ir viss, tad, tad laiva apkrīt. Un es sāku tev, lai tu viņu noturētu balansā un dabūtu apakai. Taisni. Pateicība par to, kas tev ir. Pateicība par to, ko Dievs tev devis. Pateicība pat par to mazumiņu, kas ir tavā dzīvē. Ja? Tas tev jau atgriezīs atpakaļ uz prieka kursu. Um, otrā lieta, praktiskā, divas tikai būs. Otrā lieta ir priecājies par citu panākumiem. Svini citu panākums. Priecājies, ka citam ir. Neļauj, kad skaudība piezogās tev klāt, ja? jo tas ir rītīgs prieka noņēmējs. Tas ir rītīgs prieka noņēmējs. Bet skaties un priecājies, ka citam ir. Iezogās. Zin, kā mums ir citreiz? Es varētu teikt, jā, Es negribu teikt tā, nodalīt latviešiem, ja? bet man liekas, ka mums ir tā, ka tam, kuram, ja mēs tagad esam te kopā, mēs visu kaut ko kopā daram, un pēkšņi vienam sāk baigi veikties. Viņam tur sanāk tas, un Dievs svētī ar to, un tur, un ģimenē viss, un, un viss, un, un viss. Un, eh, un man liekas, ka mums ir kaut kur tā, varbūt, kad jums tā nav, tas ir lieliski. Vai kad ar to cilvēku kaut kā vairs negribās būt kopā. <laughs> nu, viņš tagad jau ir, nu, viņš jau ir jau lido mākoņos, ja? Es vēl tur tajā peļķē sēž, vai ne, vai grāvi, viņš jau lidinā, viņš jau, nu, jau ir aizgājis jau citā līmenī, vai ne? Ko tad, nu, mums tur vairs lepns palicis, vai ne? Nu, pasakam, ka viņš ir lepns palicis, nevis es ah, viņš jau lepns palicis tagad, brauc ar tādu mašīnu, vai nekad vairs nav laika, vai ne? Lepns palicis draudzē, man vairs blakus nesēž. Vai, nu, <clears throat> nu kaut kā tā, ka mēs redzam, vai arī garīgā, lieta, garīgā ziņā, ja? Viņš bija tad, kad mēs te nācām pieci cilvēki un Sems brauc un mēs sākām visu to. Kur viņš bija tad? Ja? Viņš nebija. A tagad a es esmu jau no paša sākuma, un man neviens nav pāicinājis to darīt. Ja? Un, un tu sāc nepriecāties par viņu panākumu. Un, un prieks sāk zust, ja? priecājies un svini citu panākums. Un tu redzēsi, arī tavējais būs. Sākot svinēt cita panākumu, tu būsi tuvāk savējai. Uzreiz tu būsi tuvāk savējam. Nav viegli? Jā, varbūt. Varbūt citam grūtāk. Varbūt tikai mani grūti. Vai varbūt citam vēl grūtāk nekā man. Bet uh, mēs parasti kavējamies priecāties par citu panākumu. Bet priecājies un atbalst. Un taisn otrādi varbūt paskaties, es redzu, ka tev baigi iet, Kā es tev varētu vēl palīdzēt? Ko es, ko es varētu tev izdarīt vēl, nu, lai tev iet vēl labāk? Lai tu varētu vēl augstāk, vai ne? Lai vēl tālāk, lai tev būtu... Un tad tu varēsi priecāties par, par viņu. Rīgā citreiz vai <clears throat> citur vēl, kur ir daudzās joslās brauc mašīnas, kuldīgā. Jums ir kāda iela, kur ir divām joslām? Nav. Vai trijām? <laughs> Bet parasti ir tā, tu brauc Rīgā iekšā, ja? Un uzbrauc uz, nezinu, vienalga, salu tiltu, vanšu tiltu, un skaties, vienalga, kurā joslā tu esi, tāksi blakus, iet ātrāk. <laughs> tā ir, ne? Esiet ievērojuši. <clears throat> Ā, jābeidz, jā? Ja? Ok. Es jau esmu tūpie beigām. Uh, <clears throat> Filipiešu vēstulē. <laughs> Filipiešu vēstulē teikts priecājieties, jā? Ja? Es jums saku, Nepadodieties. <laughs> Nepadodieties, priecāties. Priecājieties, esiet priecīgi, svētiet viens otru. Svētiet un nenolādiet, kā Bībelē ir rakstīts. Ja? Un es gribētu tāpēc teikt, es gribētu jums, teiksim tā, nevis kā lūkšana, tā nebūs lūkšana, bet tagad Mums ir paredzēta kā dziesma, vai mēs ejam pie vakarēdienu? Kā tas ir domāts? Uh, būs vakarēdienas, ja? bet starp vakarēdienu un uh, tagad, starp tagad un vakarēdienu, uh, es jums uh, gribu iedot trīs minūtes. Pieiet un svētiet. Bet ziniet kā? Uh, pieeja vienkārši klāt pazīstamam nepazīstamam. Varbūt to, kur tu apskaudi kaut kādā ziņā. Uh, varbūt to, kuram iet labāk kā tev. Pieej un vienkārši uzliec roku uz plec un saki, es tev svētīju ar prieku. Ja, tas, tas ir vienkārši vārdi. Tu var teikt arī vairāk, e, trīs minūtes, jo mums jāpāriet ir pie vakarēdiena, ja? Bet vienkārši es tev svētīju ar prieku. Ja? Es tev svētīju ar prieku, jo tas, tas ir sīkums. Tas ir sīkums. Bet, ziniet, tām sīkumām ir ļoti liela nozīme. Ja tu pieeji un tu uzliec savu roku, tu, tu pieskaries. Un tu sāki, es tev pieskaros nevis tāpēc, ka es tev situ. <laughs> ja? Es tev nepieskaros ar plaukstu sārpusi. <laughs> Ja? Bet es tev pieskaros ar plaukstu iekšpusi un es tev svētīju. Es tev svētīju ar prieku. Esi priecīgs. Esi priecīgs. Nevis pavēles formā, ja? Kur tu nepriecājies? Es priecīgs, ja? Bet vienkārši esi priecīgs. Esi svētīts, esi priecīgs, ja? Un pēc tam mums būs svētais vakarēniens. Variet pakustēties, pastaigāt viens pie otra un svētīt ar prieku. Tagad. Aleluja! Rītīgs prieks šajā namā. <laughs> prieka atmosfēra. Vai ne? Rī, ziniet, Rīgā ir tā draudz prieka vēsts. <laughs> un, un cilvēki, kas nav no Rīgas, saka, nu tur tajā prieka draudzē. <laughs> un... Uh, Bet ja, man ir pazīstams viens krievu mācītājs Rīgā. Viņam, viņam draudzē kancels vietā ir muca. <laughs> es viņam nekad neesmu pajautājis, kāpēc, bet es nojaušu. Tāda liela muca, ja? Un viņi ir uztaisīti tā, ka tur ir tā, viņa tā kā puses ir, ja? bet nu, nu, no, no, no priekš izskatās kā, kā vesela, bet ap, nu, rītīgi liela muca tāda. <clears throat> un, um, bet, uh, tajā draudzē viņiem ir ļoti liels uzsvers uz prieku. Un viņš saka, netopiet uh, saldu vīnu pilnu, bet uh, piepildieties uh, ar svēto garu. Un svētais gars ir tas, kurš dod prieku. Un ja svētais gars dod prieku, un svētais gars ir Dievs. Vai ne? Un tā ir. Svētais gars ir Dievs. Eh, Dieva eh, tri, eh, trīsvienības trešā persona. Ja? Un viņš ir tas, kurš dod prieku. Tad, tad man ir aizdoms, ka ne tikai svētais gars, bet Dievs viss ir prieks. Un manuprāt, ka ar to arī pasaulē vajadzētu redzēt, redzēt mūsos to prieku. <laughs> Un ka tas ir tas, kas mūs atšķir no tiem, Un daudz vieglāk ir mīlēt, eh, kādu cilvēku ir vieglāk mīlēt. Tādu, kurš ir priecīgs, tādu, kurš ir smaidīgs. Eh, kā tev ir vieglāk mīlēt, kad tu esi noskums, bēdīgs, tad tev gribās, lai tev mīl. Tad, kad tu esi priecīgs un laimīgs, tad tev ir ļoti viegli mīlēt pat tos, nu neteiksim ļoti viegli, bet nu, vieglāk mīlēt par tos, kurus ir grūtāk mīlēt. Kad tu esi bēdīgs, tad vispār ir gandrīz neiespējami. Bet... Um, atgriezīsimies pie mīlas. <clears throat> Mums būs pēc brīža, mēs dziedāsim gadu dziesmu, ja? Varbūt gads, tad pakoriģēs, ja es kaut kādu pašdarbību šeit uztaisīšu, bet, bet mēs dziedāsim kā dziesmu tam kungam un pateiksimies viņam un pieminēsim to, ko viņš ir darījis mūsu dēļ. Jēzus nomir pie krusta, viņa miesa tika salauzt pie krustiņa, asins tika izliets, lai mēs varētu dzīvot. Un tas pieviņas mīlests, <clears throat> viņš ir, viņi arī sauc kā derības mīlestība. Es atgādinu to, ka mums ir derība ar Dievu. Dievs slēdz derību ar mums. Un, uh, un interesanti, mums šeit uh, ir priekšā maizīt jau salauzt. Bet, um, ja nebūtu salauzts, es jums labprāt parādītu to, kas man ļoti patīk pie vakarēdiena, kad ja mums ir tā, um, tas viens, uh, viena šķēle vai viens, uh, viena plāksnīte ja, ar, ar to maizi, ka mēs viņus salaužam gabaliņos un katrs paņemam gabaliņu. Un ja pēc tam kaut kādā mistiskā veidā varētu viņu atkal savilkt kopā, salikt apakaļ, Tad iedomājieties, cik cieši mēs visi būtu. Nu, nu saprot, ka tas nav iespējams, jo tā maizī tik ātri šķīst eh, mums kuņģī, ja? ka to nebūtu iespējams. Bet, bet ja varētu, tagad mēs, mēs visi baudīšu vakarēdienu, un tagad, ja es saku, un tagad saliksim to maizīt apakaļ. Un mēs visi ar vēdriem būtu tik cieši, <laughs> ja? ka mēs būtu viena miesa mēs būtu burtiski viena mies, ja to, ja to vispār būtu iespējams fiziski izdarīt, jā. Ja? Bet eh, tam tā nav jābūt, bet manuprāt tā ilustrācija palīdz saprast to, ka arī baudot no tās Kristus mies, mēs eh, apliecinām, kad mēs esam daļa pie Jēzus Kristus. Un mēs arī šeit, kas esam kopā, mēs apliecinām, ka mēs esam derībā viens ar otru. Es izlasīšu pirmās vēstules korintiešiem, <clears throat> tur, kur Pāvils raksta par vakarēdiem, viņš saka, jo no tā kunga es esmu saņēmis, arī jums es to mācīju, ka tas kungs tanī naktī, kad viņš tapu nodauts, viņš paņēma to mājas, pateicās Dievu, pārlauz to un sacīja, ņemiet ēdiet tā ir mana mies, kas par jums to dod. Un tā, ka jūs to dariet, jūs to dariet man pieminēto. Jūs, tad, kad jūs to darīsiet, jūs pieminiet man. Jūs pieminiet man. Pieminiet, ko es esmu darījis pie krusta. Tāpat arī biķeri, jeb kaus pēc vakarēdiem un sacīja, šis kaus ir jaunā derība manās asinīs. Cik kārt jūs to dzērat? Man pieminēt. To dariet, cik kārt jūs to dzērat, man pieminēt. Atkal viņš saka, jūs to dariet, un jūs man pieminiet. Pieminiet, ko es esmu darījis. Atgādniet sev, atgādināt viens otram. Un cik kārt jūs to dariet, cik kārt jūs ēdiet no tās maizes. Nevis vienkārši ēdiet no maizes, ja? bet šādā brīdī, kad jūs esat kopā kā draudz un lauziet pa maizi, kad jūs to dariet un kad jūs dzeriet no tā kausa, ka es nevis vienkārši padzerties, tāpēc, ka jums gribās padzerties, bet ka jūs to dariet tādā veidā. Jūs pasludiniet tā kunga nāvu, tiekams viņš nāk. Kamēr mēs to tā darām, mēs apliecinām. Tāpatās kā kristībā mēs apliecinājām, ka, kad, eh, kad kāds mūs pagremdēja eh, ventā vai citā ūdens tilpnē, eh, es tagad esmu nomīts un augšā cēlies jaunai dzīvē kopā ar Dievu. Un kas bijis ir pagājis un redzi, viss ir tāds jauns. Tāpat tās arī, kad mēs dzeram no tā kausa un ēdam no šīs maizītes, mēs pasludinām, redzi, man ir derība ar Dievu. Man ir derība un mēs esam visi daļi no viens miesas. Tāpēc uh, eh, lūksim Dievu kopā un slavēsim un izvērtē ritīgi arī. Tur tālāk ir rakstīts par to, ka lai mēs to nedaram necienīgi, ja? ja tu grēko, ja tu dzīvo grēkā, tev patīk tas vārds, tev viss tev, bet tu esi grēkā, no kur tu negribi atteikties, ja? ko tu negribi nožēlot, un tad labāk neņem, labāk nepiedalot, nenāc, ja? un tas nav nekas slikts, bet labāk tad neuzņemies uz sev, jo kaut kādu sodu, jo Dievs saka, eh, šis ir pa īstam. Tā ir tikai maizīt it kā, ja, un it kā kaut kādu vīnogu suliņu, bet, bet tas ir pa īstam. Un, eh, un nevajag riskēt, jā. Bet ja tu mīli Dievu, un tu esi pateicīgs, ka tie daļa pie viņa miesas, un tev ir prieks par šitiem te pārējiem, kas teik kopā ar tevi šajā rītā, nāc un pateicies Dievam. Piedalīts. Amen. Debes Tēvs Tev, Jēzus vārdā, pateicos par šo kuldīgs draudz. Un, kungs, katru cilvēciņu, kur Tu esi veids šajā rītā, Dievs, katru savu bērnu, kur Tu šajā rītā iepriecini un mīli, Dievs svētī, svētī un pavadi. Un Dievs dziedina un atbrīvo, dar brīvu un priecīgi. Kungs, lūdzu, palīdz mums nolikt un atteikties no katra grēka, no katras nešķīstības, no katras netīrības, kas ne jau nav pieņemama. Nolikt nost katru domu, kas nav tavu domu, kur tu neslīdz mūsu prātā. Lai Dievs domā tikai par to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs, kam labi slava, kas patīkams, kas šķīsts. Mēs Tev svētījam, mēs svētījam šo kausu, svētījam šo